aprobáis este cursillo, seréis armas mentales. Ángeles de la muerte, la peor pesadilla de nuestro enemigo. Pero hasta entonces, no sois nada. Menos que nada. ¿Lo habéis entendido? Señor, sí, señor. <laughs> Ah, toda esa mierda no va en serio. vale. ¿Qué hacemos ahora? Eh? goodies a un non capítulo de Pai el podcast. me meeting con siempre desde el seso a horta o no. Y comencemos un no wine y ya nem pel tercer capítulo. han conjurat les bruises y y pirates en una que la anarquista sense precedents en la capital del Turia. ¿Qué tal, Ele, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Churris? Pues, pues molt así així de fanzines, como a mi magra. Eh, le volví volia dir a la peñeta Palleri que si mos va a veure fer el valle Solís decir a això. Vinga. ¿y tú cómo estás, Andrea? Bueno, pues así ¿Tem? no? Contentis. <laughs> Hi ha moltes ganes de borevos. I tu, Rosella, què tal? Molt contenta de tornar al PAI i avui, a més, un poc emocionada perquè vos porte una senyora anarquista morta mm, molt interessant i molt propera. Vamos. I tu, Alexandre, com va? Jo molt bé, molt bé. Des de, a més, des de Tinta Narres hem vingut, pues, com sempre, a fer-la en contra. Entonces, pues, eh, no res. I la gent del punt com està? Bé, molt bé, així, en ganes d'escoltar-vos en directe i res, a veure qui clava primer la pata. <laughs> <laughs> Segurament matros. La patata no, mi, caliente. A mi no m'ha preguntat cap persona del podcast, però jo estic molt bé perquè avui eh, me toca dirigir el programa, fer la musiqueta i fer tot, però bueno, jo crec que, que serà molt bé, així que benvinguts! Bueno, gràcies a aquest complot radiofònic ple d'energia contra l'Estat i contra les jerarquies que ens ofeguen, el Paibo, el podcast anarquista interestelar, va ser un conxur contra el món que ens volta. Com el dibuix d'un cercle en un llac, quan llances una pedra, avui les nostres paraules es van a convertir en algo més, mentre s'expandeixen per les xarxes convertides en uns i en zeros. Com va dir Hakim Bey, la bruixeria funciona creant al seu voltant un espai físic i psicològic la metamorfosi del lloc quotidià en esfera angelical. Vale, definitivament la penya del Pai ha perdut el cap? Pot ser, segurament, perquè el temeta d'avui serà l'anarquisme ontològic i les zones temporalment autònomes. Quasi res. Hakim Bey es va preguntar en els anys 80 si estaven condemnats els qui vivíem el present a no experimentar mai l'autonomia, a no experimentar ni per un moment un tros de terra governat per l'home en llibertat. Tanmateix va fixar des del seu present una ullada a un moment de la història que va considerar un bon exemple d'autonomia en contra de l'Estat i ho va denominar les utopies pirates. Els pirates i corsaris del segle XVIII crearen una xarxa d'informació que abastava tot el globus. Algunes d'aquestes illes mantenien comunitats intencionals, minisocietats en tota regla que vivien conscientment fora de la llei. Però qui era Hacking Bay? Què són les zones temporalment autònomes? I sobretot, què dimonis és l'anarquisme ontològic? Ui, vos podem assegurar que no donarem Quasi cap resposta, però sí un bon grapat de bones preguntes. Benvingudis! Peter Lambert Wilson es el nom que s'amaga ser el seudónimo de Hakim Bey, que vol dir el jutge en van a ser con las buenas series de televisión en Baltimore, Maryland, a mitjans de anys 40, Y el més importante, es va, a describir a si mateix como anarquista, ontológico y sufi. A mí la veritat es que la figura de Hakim Bey en em dona un poquito igual, lleva algunos detalles interesantes. com estos, que va prendre LSD en la universitat, que va viure en el Líban per estudiar su firme, que va prendre marihuana a la vora del Ganges, que va traduir textos clàssics a l'Iran, que va freqüentar fumadors d'opi en Pakistan i que després de la caiguda del Shah va tornar a Nova York per a compartir pis a ni més ni menys que l'escriptor Beat William Burroughs, el que va descriure al voltant dels conceptes com intersona i psicogeografia. Jo crec que Hakim va ser un senyor altament sospitós d'acabar prodigant-se en un anarquisme excessivament individualista i sobretot molt hedonista. En fin, que té tota la pinta d'haver sigut un milòmens. Però, si focalitzem en el seu pensament, el que s'interessa avui és que a principis dels anys 90 va escriure, mitjançant fanzines, blogs d'internet i demás dispositius no acadèmics, la seva zona temporalment autònoma, descrita per si mateix com una fantasia poètica d'aquesta manera. Crec que extrapolant a partir d'històries del passat i del futur sobre illes en xarxa, podríem acumular prou evidències com per afirmar que una mena d'enclavaments lliures no només és possible en el nostre temps, sinó que, de fet, ja existeixen. Tota la meva investigació ha cristal·litzat al voltant del concepte zona temporalment autònoma. La primera consideració que ens dona és una confrontació entre revolució en majúscula i la revolta i la insurrecció en minúscula. Hakim preferia la revolta i la insurrecció a la revolució. Per què? Perquè l'anarquisme perquè l'anarquisme ontològic volia trencar amb el temps i amb el mapa. No! Ara ve l'embòlic. a veure si puc explicar-ho el més senzill possible dins de la botxeria teòrica de Hacking. <clears throat> si la història és temps, aleshores la revolta és un moment que vota per damunt de la història i per tant la insurrecció s'entén com un moment prohibit, com una maniobra xamànica realitzada des d'un angle impossible per a l'univers. No com la revolució, que consisteix en trecar un test antic per imposar un de nou. Hakim identificava la revolució amb el comunisme de la Unió Soviètica i com a bon anarquista li feia fàstic. Per cert, això de maniobra xamànica és molt Hakim Bey, però avui s'ho permetrem. Vamos, el que vol dir Hakim és que a ell li interessa trencar amb el temps i no substituir-ho com faria la revolució moderna. I a més a més, la revolució es parla d'un lloc tancat i la revolta es tracta d'obrir el mapa, el mapa físic i el mapa psicològic. Hakim li diu psicotopografia, segurament prestat de la psicotopografia del seu recordent company de pis William Burroughs. Jaquín diu que només la psicotopografía es pot donar un mapa a escala UU sense cap interpretación ni control del Estado o de la Revolución. ¿Qué vol dir això? para que Pablo Iglesias lo entienda. Jaquín Bey es vol colocar desde del concepte de la revolta en una situación que sigan capaces de de trencar, almenys de manera mental, amb el mapa y el momento establert amb l'espai i el tema del capitalisme. Es a dir, que para pensar anarquisme no tenim que pensar desde el capitalismo. Y ahora, vos pregue que tragueu de la taula del pa i tota l'antologia anarquista que teniu dins i contestar esta pregunta. Vosaltres, quan cregueu la, ta la tanca de l'horta, a banda de que la clau va fatal, penseu que esteu entrant en un mapa diferent i en un moment diferent? Si el CSO a l'horta és una zona temporalment autònoma, estaríem militant en la zona psicotopogràfica de la que parla Hacking Bay? El nostre CSOA trenca amb l'espai i el temps del capitalisme? Què penseu? I ara me calle jo ja. Wow. Bueno, la pregunta. Es un temaclo. La verdad es que nunca me había preguntado eso. <laughs> Eh, no sé, gracias Carlos por portar el temaclo, la verdad. Porque pues, mola pensar en cosas que no t'hagueren arriba si no es per la colegada. Eh, Yo sí que creo, desde luego, que el CSOA es un mapa y un momento <laughs> diferente. ahí eso último el clar, que pues, intenta ñoñarse de ser lógicas. No? cree que el check. ja el compliria sols pel fet de que és un espai regit o, no sé, per normes autogestionades, podem dir-ho, eh, que intenta, i eh, ho intenta amb molts matisos perquè jo pensé que no ho aconseguís, intenta relacions horitzontals. Entonces, bueno, eh, jo crec que també té una càrrega simbòlica, no? com que és una càrrega diferent a la que se viu fora a l'exterior, on no és habitual, per exemple, pues, preguntar-se els pronoms o repartir-se tasques fora del treball, eh, del treball productiu. I respecte a la zona temporalment autònoma, pues, des de luego és un espai que demostra que, que es pot viure així i ara, no? demostrant que, que les utopies anarquistes, dices que ens parlen no? els intel·lectuals, que sí que arriben i que deixen de ser una promesa futura, o sea, esa part a mi me pareix molt inspiradora, ¿vale? aunque igual esa parte de la experiencia intensa, que efectivamente en l'Horta se viu, en unes colectivos más que en eh, pues, pues sí que está. Y bueno, yo como crítica, y ya ho aboque, ya obric el melo ya vos dice la paraula, yo como crítica sí que think que como definición, la zona temporalmente autónoma, a mí sí que me parece que tiene una muy tocha de efímera, obviamente, entonces que con que es una cosa pensada y proyectada para que muiga, i a mi això sí que me genera dubtes. És com que algo que no podem sostindre i projectar a llarg termini mmm, en la militància i els efectes que així se generen, pues sí que me genera dubtes. I no sé, diria com que sí que estic d'acord en la zona, eh, estic d'acord també eh, pues, en l'autonomia, però, però me, me ratlla un poquet lo de la temporalitat, sobretot perquè pues no sé, com a tipa que freqüenta espais <laughs> llibertaris, eh, a mi que no es parlen les coses importants, com les dinàmiques de poder no? i les relacions que continuen més, per, més perpetuades en aquests espais, eh, no sé, a mi me, me dona com red flags, no? per dir d'alguna manera, perquè no parlar les coses per mi és pues, no tractar conflictes que afecten, afecten molts pues, aquí, a, a les xurres que <laughs> militen en aquests espais, a les compirras alisaes, a les dissidències... Pues no sé, ho deixaria ahí. Com que són autònoma, guai, però igual no tan temporal. Vale, ahí ho deixo. de fet, l'Horta portem 14 anys, que vull dir... Correcte. Temporalment, bueno, pues ja crec que és una temporada prou, prou llarga i també crec que una cosa xula d'aquestes zones autònomes és que com que eixim de la lògica mm, jeràrquica, les persones poden canviar, però l'espai continua existint, no? Eixe espai físic que genera altres tipus de relacions i altres tipus de, de formes de fer, al final no està negat a una persona i per tant això crec que ajuda que temporalment, aquesta temporalitat siga més ampla, no? De fet, eh, l'Horta en estos 14 anys ha canviat de, de forma, de, de formes de fer, de persones, però continua existint i l'essència sí que continua mantenint-se, inclús treballant-se i millorant-se. No? Jo crec que en aquest aspecte la temporalitat també és un poc relativa. Jo sóc prou més materialista que el Hacking Bay, no estic del tot eh, d'acord en, en els seus postulats, vull dir, a mi me pareix un poc a voltes, no? tot això del mapa psicològic mm, se m'escapa un poc, però sí que crec, no, per la pregunta que feia Carlos, que quan entrem en l'horta aquesta sensació d'estar entrant en una, en una zona autònoma, en un espai distint, no? que nosaltres moltes voltes, no? de fet ho diguem, no? que l'Horta és com la nostra bambolla, eh, allunyada de les lògiques capitalistes i de les formes de fer imperants i de l'autoritat eh, eh que hi ha fora, i sí que crec que d'alguna manera estem construint una altra, una altra forma de relacionar-nos i però que estem construint-la i materialitzant-se, vull dir, per a mi no és només un Total. mapa, un mapa psicològic, sinó que existeix realment i ahir dins les formes de fer són completament unes altres i demostrem amb això que sí que es pot fer d'una altra manera i que altre sistema mm, que no és el capitalista eh, pot existir. Entonces, per a mi sí que és una zona autònoma. Clar, totalment d'acord, crec que de moment hi ha un, un sí, però és, és veritat que Guanyar, que sí. en, en Peros, que, <laughs> <laughs> no? de moment l'assemblea, que, però clar, és un sí, trenca, però no, com, com dia L, no, no, no trenca en totes les, les dinàmiques de dominació, òbviament. Però al mateix temps sí que, és el, com deia Rosella, que crea són bambolles que la principal, o una de les principals crítiques respecte a altres formes de lluita pot ser siga que, clar, al crear aquestes bambolles, aquestes espais autònoms que pareixen, o encara que no ho estiguen, pareixen estar aïllats del capitalisme, perden la capacitat d'influir en la resta de la societat, perden la capacitat de transformar... És una crítica que no, no, no estic 100% eh, pot ser d'acord, però bueno, és una cosa que és un, se solten dir de vegades, de vegades sí, no, no, no passa, però sí que, clar, al, al estar allí amb amb les teues dinàmiques de, de tal, potser pues, la abuela Paquita diu jo... A vegades no, pensa que en l'horta sí que hem trencat molt, molt això, però moltes vegades diu, què, què m'estàs contant? Esteu, eh, eh, eh, gent que diu, què m'estàs dient? Però això és de l'Ajuntament, saps? Claro, i, i això ha passat, això jo... Sí, sí. I, però clar, no, no deixa de ser interessant. Sí, jo penso un poc també, bueno, pues, un poc el que s'està parlant, no? de que sí, en l'Horta o sigui, estem allunyades del capitalisme, però no molt, i estem allunyades de les lògiques jeràrquiques, però tampoc molt. En plan, nosaltres fem cafetes allí per recollir diners per causes antirrepres, entonces aleshores estàs entrant en les lògiques del capital perquè tu vols aconseguir diners, o sigui, per pagar la teua moguda antirrepre, bla, bla, aleshores és difícil escapar d'ahí perquè bueno, pues el món funciona en diners i després també el que deia ell, que crec que és algo molt important, en plan, que encara que vulguem ser assembleàries, l'espai és alliberat, eh, el suport mutu, l'horizontalitat, és molt difícil escapar bueno, pues de certes dinàmiques de dominació o de certes dinàmiques masclistes que encara se donen als nostres espais. Entonces, com que per mi esta definició que fa el Hakim de bueno, trencar amb l'espai en el temps i bla bla, com que se me queda molt gran. O sea, pense que això és el camí, però que avui per avui pues, no ho hem aconseguit, però que ho aconseguirem, evidentment. <laughs> Podem continuar en Hakim, a veure què diu, i a veure mm -hmm. si, si ell està d'acord en nosaltres. A veure, sí, no? Claro, veurem, a veure. Eh? Estic contentes. Eh? No, però sí que, sí que agarrant el fil de, del que hem parlat, Eh, ha ha Hakim Bey fa una altra comparació molt temerària també, però que mola, i és que front a la família nuclear que diu que van a ser en el Neolític, ell reivindica les bandes nòmades o seminòmades que diu pròpies del Paleolític. Obviamente, igual que amb els pirates, Yo creo que fue una romantización del pasado Pero creo que es una buena eina de reflexión Para el presente, Al cap a la fi, les zones temporalmente autònomes están creades una vena de bandes Y suposem en relación a un SOA, per front a un desnonamen la banda seminómada es replegaría un temps fin a la segunda ocupació Y Grant un símil, podrían ser cazadores recolectores de sones temporalmente <laughs> autónomes, No? Sí. diu que per ser Me están dando ganes de dirli chimo Per favor, digueu-me Ximo. La banda, en canvi, és oberta. No a tots, per suposat, però sí al grup d'afinitat, en el que els iniciats es comprometen mitjançant llaços d'amor. La banda no forma part de cap jerarquia superior, sinó d'un model horitzontal de relacions. I com tenia que posar-li un nom extravagant a aquestes bandes, les va <laughs> anomenar nomadisme psíquic o paleolitisme psíquic. No sé res, el Hakim. Pero bueno, ¿y cómo es que una zona temporalmente autónoma? anima a, aterrar un poquito taiso. Pues Jaquín Bey te teclari clar un no el menor desis de definir la zona temporalmente autónoma o de elaborar dogmes de concrearse. Vale? ¿Es un milomens o no es un milomens. <laughs> Oh, o se es. El nostre plantejament, això estic el nostre mes que ha sido creada, será creada y está en creada. I així tornem en una ruta circular a les utopies pirates. Per què es fixa en este passat quasi mitològic? Perquè així s'estalvia fer una explicació de les zones i crear un relat sobre la pirateria com a model de vida fora de l'estat. I tornem a la mar. Simplement és un error qualificar als pirates de simples saquejadors del mar o, fins i tot, protocapitalistes, com certs historiadors han fet. En cert sentit, eren bandits socials, a pesar de que les comunitats de base no eren societats agrícoles tradicionals, sinó utopies creades ex nilo en terra incògnita, en claus de llibertat total, que ocupaven espais buits en el mapa. I així és important entendre la importància que li dona Hakim Bey al mapa, i el moment de la història prèvia al tancament del mapa. Perquè ell es pregunta si abans era relativament fàcil eixir del mapa conegut i fundar una zona temporalment autònoma en terra incògnita, ara què fem? Que no només està tot el mapa descobert, sinó també taxat en temps real per a tecnologia privativa, pues, com ara Google Maps, per exemple. No? Quina possibilitat d'autonomia tenim? Es preguntaven al principi del programa. Bé, per a ell, Este espai és l'anarquisme ontològic, que seria un fonament sobre el qual es sustentaria una banda paleolítica que habita i ompli la zona temporalment autònoma. Si el mapa físic ja està tancat, haurien d'obrir el mapa psicològic, o fins i tot podrien dir el mapa psicogeogràfic. És a dir, quan jo travesse la, porta, la tanca de l'Horta o de qualsevol CCOA o de centre similar, estic creuant una frontera física i psicològica que ens separa de les relacions socioeconòmiques de fora. La lògica de la passió porta a la conclusió de que qualsevol estat és impossible. Tots els ordres són il·lusoris llevat de l'ordre del desig. El capitalisme, que afirma generar ordre pel mig de la reproducció del desig, de fet, es desenvolupa per mig de la producció de privació i carència i només pot reproduir-se en la insatisfacció, la negació i l'alienació. El nomadisme i la insurrecció ens proporcionen possibles models per una vida quotidiana d'anarquia ontològica. Com el nòmada, Triem una terra plena de terres en desaparició. El poder, després de tot, és per a nosaltres i no per a un fotut, fotut partit d'avantguarda. Bueno, eh, està clar que Andrea és, està interpretant el paper de Hakim Bey, no? Perquè Molt no ha pogut per vindre. Cert, eh? Sí, i preferim que siga Andrea i no Hakim Bey. Díselo. Y bueno, podríem continuar parlando de més que fa Hakim, pero se ensacaba el temps. Ell per también va va hablar sobre el xarxes y la tecnología amb una visión de esa 90. También reflexiona sobre la música y la poesía como a de les temporalmente autónomes. autònomes. I damunt estic la veu y <coughs> ya no pueden ella no pueden seguir Y bueno, així que anem a hacernos la pregunta del milio. que seria És tot aquest embolic de l'anarquisme ontològic de Hakim Bey una venda de fum? És a dir, podem treure reflexions que es materialitzen en les nostres experiències autònomes o només tenim una divagació feta des del privilegi d'un home blanc estadounidenc de classe mitjana? Mm -hmm. La pregunta és no, si poden treure algo de profit dels mantecaos mentals no? d'un tipus que té pues, tota la, la cole de, de privilegis. Eh, jo crec que sí, jo crec que sí, però, però amb pincetes, no? I ser molt crítiques. O sea, com que jo crec que el tipus diu cosetes guatxis que, que podem... O sea, si se les prenguen com a inspiració estan guai. bueno, com a dogma, ni de conya, però sí per exemple, pues, per repensar espais i pràctiques que volem evitar. Eh, inclús també eu pensava plantejar-nos qui està exclòs eh, d'aquesta autonomia. I quan dic autonomia, perquè és que per mi aquests conceptes també me pareixen super i és com que, eh, jo sé, no sé, jo me ratlle o no sóc tan intel·lectual, o no sé. Però quan dic autonomia, per mi és la presa de decisions, eh, la participació. Uh -huh. Entonces, qui està exclòs d'aquesta autonomia? Pues la poli, segurament, està exclosa, això estem eh, prou d'acord, però, però també n'hi ha compis dins dels nostres espais humanes i no humanes que també estan excloses d'aquesta autonomia, no? d'aquesta presa de decisions. Entonces, bueno, eh, de fet, jo que m'he informat per per para esta per esta secció de Pai. No espera <laughs> de menys. ¿De on? De fuentes no oficials, per supuesto. pues això, com, sí que llegit que n'hi ha moltes crítiques sobre uh, les zones temporalment autònomes, en concret en les jerarquies internes eh, que es donen en aquestes zones que, òbviament, l'autoritat és seguir reproduint així en tots els espais eh, llibertaris que habitem. I, bueno, pues, pegar-li una volteta a això eh, pues, està guatxi. <laughs> si voleu dir alguna I cosa. bueno, si, si voleu podem continuar o parlar de, de la que possiblement va ser una zona temporalment autònoma en la València dels anys 80 amb l'entrevisteta. L'entrevisteta del dia. Somos más de 1000, pero menos de 500. Uyens acompañen desde desde la zona temporalmente autónoma del punt, el grupo que está darrere del llibre Otra historia del Consejo de Tribus. La primera pregunta en sembla molt important. Sou exactamente la tribu de los miércoles alternos o la tribu de los papeles mojados? Argumenta tu respuesta. <laughs> bueno, primero que todo, muchas gracias por convidarnos. Em, si al Consejo de Tribus dien que somos más de 1000, pero menos de 500, altres que exactamente son la tribu de los miércoles alternos, diem que <laughs> somos más de 5, pero menos de 10. <laughs> Em, res, la tribu de los papeles mojados eh, serían como los compes que os van a encargar de un poco eh, maquetar el, eh, el la, pregunta venía porque en el yom del gibre eh, en una par, posa eh, eh, tribu de los miércoles alternos Y en en otra banda posa... Tribu de los papeles no Pues es que si no, no queden mal en ninguna. Claro. <laughs> <laughs> que, bueno, eh, presenté males personetes que están así unos nosotros. <laughs> Sí, sí, sí, que he ahí a saco, he a saco. Gracias, Rosella. Sí, sí, que, bueno, como han dicho, son eh, de la tribu de los miércoles alternos. En concreto, tenim así a dos miembros de la tribu. pero una banda tenía a Antoni, la otra banda tenía a Gallina Desplumada la resta de la tribu Uy, no ha podido vindre, pero bueno, mm, así així les millors. Així és que gracias per vindre, por eh, oferir-vos participar del nostre Aquelarre. Gràcies a, gràcies a vosaltres. <laughs> a vosotros per convidar al punto. <laughs> bueno, eh, de traure la segunda edición del llibre, que está así. Damos de la taula tenéis la primera edición y la segunda edición. I bueno, per què un llibre del Consejo de Tribus, eh, per què una segona eh, edició, i abans de, de, de que contesteu, heu fet un treball de recerca d'arxiu i va sorgir el tema fent una arqueologia documental o ja havíeu sentit parlar del Consejo de Tribus i volia investigar-ho? O més mitològic encara, tot va començar en un fanzine perdut en un calaix? Ai, ai. Mare Déu, són moltes preguntes, no? Són moltes preguntes. Així som. Clar. Eh, Bueno, eh, ¿por qué una... comienzan la fácil y después Antoni él? <laughs> Antoni la difícil. ¿Por <laughs> qué una segunda edición? Porque se va a acabar la primera edición, ya ya no queda olé. Ole, ole. Murieron de éxito. probar Eh, bueno, el, el, eh, libre que, que, que el podeu deure al link en, no sé on, eh, link. <laughs> en el internet. internet. <laughs> internet. Acudiu al punt eh, per a poder... Clar, també és un llibre físic que Clar, es pot adquirir. Físic, bueno, després farem un poquet de publi. Clar, en la part psicotopogeogràfica te'ls pots descarregar d'internet, però en la terrenal es pot comprar, no? Al, al llibre n'hi ha tant textos com a reproduccions de, de materials que va editar la, el, la mateixa eh, el mateix eh, Consejo de Tribus. Per això es diu otra historia al Consejo de Tribus, porque la historia del Consejo de Tribus ya la va a escribir el Consejo de Tribus, no me esperen una otra, una otra... una altra història. I trobarem, eh, entre altres, eh, més documentació de la que n'hi havia a la primera edició, entre altres coses, un còmic... Un còmic, sobre... Sí. <laughs> sobre l'assalt al continent, que va ser una no, de les primeres accions, sí. una de les accions més importants que van fer. Per això, una que, segona edició. Conta'ns què és aquesta acció. Algú? Eh, claro, fet, pel públic, per als jo... oients que no sàpiguen el que és... Eh... El que és el continent. No, el continent. Eh. <laughs> bueno, habrá, habrá quien no lo sepa, habrá quien no lo sepa, era un supermercat, Continente y però... contenido, <laughs> ambas. Però conta'ns quina... I un poc més arrere, fins i tot, que és el Consejo de Tribus que va ser i, i quina va ser esta acció important, no? O sea, per què recuperar la seva història us va semblar interessant? Qui eren? Hmm. Eh, per a començar, teniu un pediu més enrere encara, que és, ens preguntaves, Carlos, que com, per què del Consejo de Tribus, ens, ens donaves diverses opcions i evidentment tot va començar amb un fanzine perdut en un calaix. Eh, Ex exactament. eh, La mejor, la mejor. Estàvem a, a l'antic punt eh, iniciant un taller d'investigació i Gallina Desplomada es va treure distints eh, caixes de més a, a menys organitzades. Resulta que en una d'elles va ser un fanzine de, de València de finals dels 80 que es deia Otra història... No, Otra no. Es deia <laughs> Història del Consejo de Tribus. I res, es va cridar molt eh, l'atenció per, per eixa estètica índia, eixe llenguatge també indi, i com, conforme estava eh, produït el propi, el propi document que era com una mescla de retalls d'ací i d'allà, fets per ells, més retalls de premsa i tal. I entonces van començar un poc a, a tractar d'indagar què era això del Consejo de Tribus, perquè certament és una cosa que costa un poc de, de definir i de conceptualitzar. Eh, crec que tampoc volen ser com Hacking Bay, que diu, parla de les zones autònomes sense voler definir-les, mm -hmm. però certament costa un poc en un primer moment pensaven que podria ser una mena de coordinadora de col·lectius més o menys afins a València. I sí, però no. No era una coordinadora a l'ús, però sí que no es pot explicar què era el Consejo de Tribus sense explicar quin, quines eren com les principals persones eh, que ho componien. I no podem entendre el Consejo de Tribus sense entendre els principals enclavaments que un és el Parc Alcosa d'Alfafar i altre principalment és el moviment d'ocupació de València de finals dels 80 en el que també participaven gent provenient de l'autonomia obrera. Uh N'hi ha un vídeo que té gallina desplovada en el, en el, en el mòbil, que no, que no hem pogut eh, ficar en l'ordinador, però que, que hem pensat que si, que si peguem el, el, el mòbil al, al, al, al micro eh, se, se pot entendre bé. O sigui que, si voleu... Clar, ahí, el, el, el, és, això va ser interessant perquè es trobaren aquest dossier i, i començaren no, a indagar què, què collons va ser això del Consejo de Tribus. I algú va trobar un vídeo, no? el vídeo del que, del que parla Carlos. y claro explica muy bien el, contexto de la época, pero con que obri eh, aquesta pregunta, no?, de qué interesante no?, Qué qué va va ser eso Fique, fique sí, el vídeo el contexto, que es un hombre parla. es una noticia de TV3 sobre el Consejo de Tribus. y cuando la veyeren, diremos tras. esto és mm. muy <laughs> interesante. Clar, de repente eh, ens trobem a Maisó. Centenars de joves dels barris perifèrics de València es reuneixen en tribus que recuperen les tradicions dels pells roges per protestar contra la marginació social que pateixen. Les tribus formen un consell de joves que estudia les accions que cal fer per lluitar contra l'enemic comú, un home blanc que representa els diversos estaments socials que van des de la família a la policia. Grups de joves organitzats com a tribus índies han sorgit des de fa uns mesos en diversos barris i pobles de l'àrea metropolitana de València. Són els barris en què la falta d'infraestructures i serveis socials és més notòria on han arrelat amb més força aquests grups. Barris com aquests, on els espais verds se'ls han fet els mateixos veïns als carrers o on només existeixen pintats a les parets, són els que han donat lloc a un moviment espontani que ha declarat la guerra a la societat personificada en l'home blanc pues l'home blanc són els capitalistes, són els mestres, són els pares, són els policies, els casaques azuls, blaus, marrons, tots. Molts d'aquests joves han marxat de casa i conviuen en pisos en un intent de trencar tot allò que ells consideren la base de la societat i de fer la guerra a l'home blanc. La guerra de l'Homeland consisteix en fer accions que, que li facin pupa, en denunciar totes les situacions que estan pateixent quantitat de gent, no? gent jove, gent major, i, i les començar a crear una, una forma de vida no? que siga més solidària, amb més amor i amb més llibertat. No? Pues, per exemple, el fet de passar de la família, destruir la família completament, el fet de treballar per plaer no? i no perquè t'estiguen pagant, el fet de de montártelo de guay en los colegas, no? de pararles cosas O el fe de ganar Ganar un supermercado y esparramar un supermercado, porque Porque tenían ahí unos cabros que se están beneficiando Els representants de les tribus que rebutgen totalment la figura del cap es reuneixen una vegada al mes en l'anomenat Consell de les Tribus que es guia per les anomenades reivindicacions prioritàries. Les més significatives poden ser, per exemple, la revaloralització de la rata com a animal, com a animal social, no? bueno, perquè és capaç de, de minxar el plàstic i de cargar-ho, no? biodegradar-ho i tota la pesca, i a més és un animal que conviveix en, en la gent no? i que és important que se revaloralitzi. N'hi ha altres com per exemple el dret a vot a xiquets i animals, no? que també tenen dret i avui en dia estan putejats perquè no se les deixa ni votar ni parlar. bueno, parlar se les deixa però se li pega una bofeta. I, i una altra, per exemple, que és la reinserció social de la policia municipal, en concret de FAFAR, No? Fins ara, aquest Consell ha fet accions tan espectaculars com la del dia de les eleccions al Parlament Europeu en què van col·locar una tassa de vàter com a urna per demanar als electors que votessin el polític més odiat a canvi d'un vas de sangria. L'acció va ser reprimida per la Policia Nacional, que es va fer càrrec de retirar l'urna i la mesa electoral i va detenir un dels guerrers de les tribus. Tot i això, el Consell de les Tribus ha decidit continuar les accions. Wow. Bravo. Claro, es que, bravo. <laughs> bravo. Es impresionante. Es impresionante. Claro. Crear la utopía, ya está. Joaquín Bell estaría orgulloso. Sí, claro, yo Yo creo que, no, no sé, yo no sé si es una zona temporalmente autónoma, pero está claro que la ficción en el tema del Consejo de Tribus es total, no? Los casacas azules, la pradera, en el libre también veis que, que, eh, eh, en pintaes que, posaba, suena el tam-tam, eh, Consejo de Tribus, Consejo de Tribus. Claro, ahí es súper interesante el que ha dicho Antoni, también de que es va a juntar eh, un moviment d'arrels veïnals, no? com el moviment del Parc Alcosa, dels joves del Parc Alcosa, no? perquè el Parc Alcosa té una tradició de lluita llarguíssima i aquests són els joves que estaven a finals dels 80, que ja tenien un altres unes altres problemàtiques que no eren els dels seus pares que ja estaven putejats eh, ahir en la lluita. Amb la gent eh, que es reunia al Carme, no? els que van a formar el primer movimiento ocupa avance de la primera ocupación La primera ocupación es simultánea al Consejo de Tribus. Eh, Palma 5, Palma 5, Mm, va ser la, la gent de l'Assemblea Ocupa, que va ser la que va iniciar l'ocupació, la gent que participava en, en aquest, en aquest eh, Consejo de Tribus. És superinteressant perquè provenia de joves expulsats també dels casals de joves, que en aquell moment el PSOE estava eh, ocupant <laughs> institucionalment, i molts joves que volien tindre les seues zones autónomes eh, la ocupación como una forma de eh, que estos espais de autogestión tots eh, una generación de personas más mayores que provenían de la autonomía y que estaban en presó des de feia uns 10 una cosa así, no? Recordeu que finals de, principis del 70, finals del 70 es un momento on el moviment autònom és supergran i, i, i n'hi ha mogolló d'autònoms que tenen la presó per atracs de bancs i coses així. I, i es junten tots aquests en aquest moviment que, que clar, per a ajuntar a diferents grups tan diferents, perquè tenen diferents objectius, utilitzen una, una ficció, però una ficció productiva, no? I ara que comenta Gallina Desplomada lo de els joves i l'autogestió i el moviment autonomital, m'agradaria dir, que se m'ha oblidat dir en l'entraeta del programa, que a mi com que tot això me recorda un poc eh, bueno, al moviment rave o a la penya que monta raves, en plan... Eh, considere que... Bueno, o sigui, no vull contradir-me a lo que he dit abans, però sí que m'agradaria com minimatitzar un poc. Eh, considere que esta penya eh, bueno, quan tu vas i montes un tecníbal, eh, tu ahí estàs, o sea, autònomament i temporalment, perquè crec que això almenys en eh, la temporalitat sí que ho complix, perquè és en plan, jo vaig, muntar el meu equip i estic 3, 4 o 5 dies i de repente me'n vaig i la meva finalitat és anar-me'n a un altre lloc, crec que ahí com que... O sigui, no... no? Car, claro, fuges de les lògiques de la molt festa bé. capitalista. Molt bé, o sea, és que crec que el que he dit al principi de, bueno, és que, és que com paguem en diners no podem dir-se eh, que, que estem fora del capitalisme, és que és en plan, entonces sistema així res entraria en esta definició, no? Però, en, aleshores jo el que volia dir és que pense que igual el que determina eh, una zona temporalment autònoma és el que s'ha parlat abans en plan de la presa de decisions, és a dir, tu estàs prenint tot el rato les teues decisions en el sentit de, encara que jo me menegen diners, no, no estàs demanant-li permís a ningú per fer una festa o no estàs demanant-li permís a ningú per pegar-li una pata a una casa i ocupar, alliberar un espai per a fer-te el teu centre social, no? I com que m'agrada molt que, que, que se li... O sea, aquesta penya adoptara el nom de Consejo de Tribus perquè al final eh, la forma tribal era com, com s'organitzàvem en les societats pre-pre-pre-pre-capitalistes, no? Aleshores és com que considero que el nom està molt guai i bueno, simplement és que volia dir-ho com que se m'havia oblidat al principi i, i ho tenia com en el cap, no? En plan, lo de que al final la guerra l'home blanc vol dir eh, tornar a aquestes societats pre pre pre capitalistes eh, on la presa de decisions pues, era molt més comunal eh, y horizontal y, horitzontal autónoma, no? Vaig a aprofitar para posar un audio del PAI número uno, para citarnos a, los nosaltres que yo creo que ve, que a Conte del que en parnal, que va a ser Blanca de, Leguerín, que va dir lo Molaría construir como cierta mística revolucionaria, ¿no? Y recuperar esa magia o esa, esa poesía de una forma de estar en el mundo y recuperar ese mm, sentido, sentido que tiene la vida, ¿no? No? Què, què, què penseu si hem perdut la màgia o si en, en, en esta protesta dels anys 80 um, tan relacionada amb la ficció n'hi havia una mística que, que igual ara hem perdut un poquet o, o no? O, Jo personalment, eh, si em centre amb el Consejo de Tribus, les entrevistes que, que ferem a distintes persones que van participar i de més, sí que veiem com ha canviat un poc esta, esta visió de que fa dècades enrere sí que veien més possible si ja no la revolució, si certes eh, revoltes per poder eh, dur a terme una vida un poc més autònoma i per a poder tindre més capacitat d'agència, de ficar damunt de la taula un poc les, les, les teues voluntats i reivindicacions, que és al final el que tractaren de fer i, i en certa mesura feren, Eh, en canvi, quan en les entrevistes o després quan eh, xerràvem entre nosaltres, sempre veiem això, com que avui en dia eh, esta visió més no sé com dir-ho, més, més futurista, no, més, més esperançadora, i no, futurista tampoc, perquè eh, com bé deies, Andrea, que al parlar de tribus és una visió que també partix de, del passat, per a reimaginar el, el, el futur, no? que, creant-lo de, des de l'avui. Uh mhm. -huh. Com que sí que semblava que dècades enrere era més fàcil. Sembla com que avui en dia com el, el no futur el, ens ho ha capitalitzat tot. Mm. Jo, jo sí que igual sí que problematitzaria un poquet eh, diguem, la visió colonial d'aquests conceptes, vale? perquè igual sí que estem apropiant-se com... Uh, Sí? Ah, vale. Que, que estem com apropiant-se com d'eixa de, mística, més sense política. No, no dic en este cas, ni molt menys el Consejo de Tribus, perquè també contextualitzat és diferent, no? Però vull dir que sí, com que sí que n'hi ha comunitats indígenes amb llarga història de resistència i com que per a elles la temporalitat no, uh, no és el camí, sinó tot el contrari, viuen en permanent resistència. Un poc per lo que parlaven antes de d'esta temporalitat de la proposta, no? I com que per a elles aquesta autonomía no es una experiencia, sino que, que es de sobrevivir, no? Y pues res, volví a ir con un poquet a, los nosaltres En aquests tipos de discursos que se nos pueden anar un poquet a vegades de... pues eso, de, la mà. Ahí ni a una cosa muy interesante porque ellos eran conscientes de eso. Mhm. De fet, la idea del Consejo de Tribus ve dels indios metropolitanos italians. tenía eh, molta lectura darrere y molta construcció intel·lectual darrere de cada paraula que tenía ha, que ha així. I molta experimentació, també. Y ni un momento en, que en que es de com dir-li a esta reunió tal, y era, bueno, pues somos indios metropolitanos, pero claro, indios no mola, metropolitanos, no sé qué. Y para eso es va a transformar en consejo de tribus, ¿no? Como una transformación también de les paraules para referirse a a les mateixes dins del mateix camp semàntic, pero pero apropiar, a, las circunstancias concretas. A concretes. Aquesta es una idea. Una altra que esta relación entre efectivamente, bueno, eh, al final existissin ara mateix les tribus, existissin, uh mhm. -huh. no? Eh, i la relació que té a, aquesta, eh, aquesta realitat amb eh, les ficcions que creem eh, a Occident, no sé. N'hi ha un llibre de David Greber, que és un antropòleg anarquista molt interessant, que es diu La il·lustració pirata. No sé si... És, és molt interessant perquè parla de com les societats malgatges eh, van eh, ajudar a il·lustrar aquestes ficcions de les utopies pirates en la Europa de la il·lustració, no? i com moltes idees eh, il·lustrades venen de persones que es feien passar per ambaixadors pirates que tenien constància dels de canvis socials que es produïen a Madagascar. I al final sí que n'hi havia societats que feien la revolució en termes de la societat malgatxe és superinteressant. La il·lustració pirata, David Greber, i, i per ahir n'hi ha una relació també. Hem de, hem de, hem de veure que, que, que al final els canvis socials es produeixen en, en totes les societats, en diferents societats, i, i, i podem aprendre les unes de les altres, perquè si no, no si no tenim eh, eh, horitzons més enllà de la nostra pròpia societat, si tot ha de ser autorreferencial, mai, mai canviarem. I ahir entra una tercera, <laughs> una tercera idea, que és la ficció, no? I n'hi ha un... El, el filòsof aquest, Santiago Albarrico, l'altre dia parlava de... Eh, deia que la ficció és el contrari de la mentida, perquè eh, per la relació que tenen amb la realitat. La mentira el que fa és ocultar la realitat per a, eh, per a establir-la. Al final, una mentira el que fa és ocultar una part de la, de la realitat i el que fa és protegir-la. Però la ficció el que fa és interpretar la realitat i donar-nos uh -huh. ferramentes per a, per a poder canviar-la. N'hi ha ficcions que, que, que que funcionen com a una forma d'atar-nos a la realitat, per exemple, els, la, la voracitat dels mercats, mm. però n'hi ha altres ficcions com les tribus, eh, aquestes tribus urbanes, clar, el, el terme de Consejo de Tribus és contemporani també a la, a la cunyació de tribus urbanes en, en castellà, que uh -huh. és mhm. que és interessant, n'hi ha, ha tota una lluita semàntica aquí per la ficció, no? I, i no sé si hem de tindre molta por o, o hem d'intentar trencar aquests horitzons i, i imaginar donar-nos millors ficcions, no? Clar, jo volia comentar dos coses. Tens eh, part de raó en el tema de, de, de que, joder, no anem a estar només autorreferenciant-nos, però, clar, és veritat que, eh, per una banda, a voltes és difícil o, o, o perillós eh, lo que, per el que deia L abans, no? buscar els nostres referents en societats totalment diferents a la nostra, com està bé treballar en els... Eh, en el, o sea, mirar, per exemple, els zapatistes, a la penya zapatista, però clar, no podem crear estructures eh, zapatistes de, de la forma autònoma zapatista precisament perquè allí s'està lluitant contra l'estat de, de forma armada per la supervivència, són, són formes diferents, clar, així el Consejo de Tribus a qui mira no són aquesta esta gent italiana. Lo que, el que sí que podria ser, encara que bueno, no, no és qüestió de fer revisió històrica, però sí que té un punt racista, eh, el, la zona del tam-tam, un, té un punt d'apropiació cultural, però bueno, com el tema avui és més... El, la, la pregunta és el tema de, de, de la... La zona... La, la, no, la zona... El, la ficció. La, la, la ficció, exacte, mm -hmm. perdó, se m'havia... Mm la, la pròpia ficció, la mística revolucionària, per ahir eh, que el que hem de parlar és la, la, en la emocionalitat i la importància de la emocionalitat en la lluita i en la política que, que per molt que pense que, que actualment potser la, in, uh, intentem des dels nostres moviments com amagar-la i pensar no, però datos no, però eh, racionalitat i dius sí, sí, però al final si abandonem la emocionalitat l'extrema dreta no es comerà la tostada, perquè és així com van a fer-la. Per això és importància de, de la, la, la, la mística revolucionària que, que pensa que ho van fer molt bé, vull dir, el Consejo de Tribus, aquí una de cal i una d'arena, vull dir, però que, que sí, pot ser que sí que estiguem perdent-la, aquesta ficció, en, en pos de fer... Eh, una propaganda molt racional o un contingut a lo millor molt, molt analític que, que bueno, no sempre, però pot, allunyar a, eh, a, a la gent. Claro, sí que, sí que és de veres que, que, que no espero obrir el meló, però, però l'extrema dreta té la ficció ara mateix eh, del seu costat i tota esta merda de que si los tercios de Flandes i tota esta moguda de, no, de, mm. de revisió del passat que és mm. ficció pura i dura i que, i que la tenen ahí ben, ben xugada, no? I que potser nosaltres no, no estem xugant Claro, por una ficción, cabal. Claro, sí. claro, claro, claro. Ahora, jo, jo sí que crec que, que, ah, que sí que té una funció molt concreta la ficció i és la de crear nous imaginaris, òbviament. Ho dia antes gallina desplomada. Ui! <laughs> Ui! Ho dia antes gallina desplomada, que, que sí, efectivament. Eh, me vaig apuntar que és que l'altre dia la Juana Dolores, sí, és, és, una, és una persona, però és que me cau bé, i va dir eh, arran de lo que estem parlant, que el principal enemic del capitalisme és la imaginació, i estic super d'acord en ella. Eh, no sé si la màgia o la ficció, o la mística mari, no ho sé, però igual sí que ens fa falta en espais militants un poc de, de rises, d'amorcito, de, per exemple, fer una ronda de, de, de propostes un poquet més... Um, inverosímils. Tu imagina't en, enmig d'una assemblea que algú diguera yeah, eh, que tinc una idea per frenar el pai. Eh, I, no sé, diguera, per exemple, que, que penya de la Casa Real eh, pot ajudar-nos a frenar el pai. Pues imagina que passaran aquestes coses, no? Pues estarien creant de repente una ficció que, que causa risses, que està creant com una força <laughs> motora que diu, ei, i per què no? És que igual n'hi ha un percentatge de possibilitats mm. i igual tiren cap allà, jo què sé, allà ho dic. Sí, o sigui, clar, eh, seguint en aquest fil de, de L, que per cert l'exemple que ha posat és basat en hechos reals, però no, no, no, no, no airejarem <laughs> els no se diu de ni el pecat, assemblea. ni la pecadora, encara que el pecat sí que <laughs> Jo sí que crec també, com filant un poc en el que comentava antes Antoni, no, de que aquesta idea de, de no futur no, crec que ens porta a, a una militància molt més racional i per això que dius tu, L, de, de, de l'humor i de cuidar-nos també d'eixa manera, sí que pense que aquests anys 70, aquests anys 80, tota aquesta màgia, tota aquesta ficció estava molt més present, no? perquè estem parlant del Consejo de Tribus, però van aparèixer altres experiències militants, no? com per exemple el Parrús, que era un partit polític eh, fictici, que no era real, però que a través de l'humor eh, serveia com per a reivindicar, per a fer octavetes, per a en les manifestacions fer certes demandes, Entonces sí que crec que eh, des d'aquest humor, des d'aquesta ficció, es poden imaginar altres formes de relacionar-nos, altres formes de mm, treballar, altres organitzacions possibles. Crec que hi ha que saber-ho portar-ho bé per a que la gent entenga també, perquè aquesta línia entre, bueno, és ficció i és humor, o esta gent està ja completament ida, no? O sigui, sea, com saber fer aquest encaix, però crec que sí que seria important recuperar un poquet d'eixa màgia que en els 70 i en els 80 jo crec que la tenien més present, perquè ara crec que sobretot militem com a la defensiva, no? crec que, que militem com a la contra, militem... que també ho entenc, eh, però crec que necessitem també militar des de la creació, des de crear altres, altres espais, i ahir sí que pensa que la ficció ens pot, ens pot ajudar un poc, perquè la ficció ens pot ajudar a pensar en utopies, però la que de vegades ha estat també com eh, vista com, bueno, és que clar, si pensem en l'utopia no estem ixint de la realitat, però no, l'utopia és un caminar cap a la realitat que volem i crec que això al final és un poc la, la nostra feina des de, des de les nostres militàncies. Mm-hmm. Clar, ahir n'hi ha una cosa interessant amb, amb l'utopia, la, la realitat, el, la, idea que está loca de, la Casa Real, estoy pensando en 1989, el año en el cual nace eh, el Consejo de Tribus. es el mateix año en el que Benimaclet se declara califato independiente y es el mateix año en el que Cerro Belmonte se independiza de España y eh, ofrece la soberanía a Fidel Castro. <laughs> Eh, o sea, estos datos. son <laughs> verdad. O sea, Cerro Belmonte Benimaclet, Califat Independent y Consejo de Tribus, todo es el mateix Y I tot directe Los libros de texto de l'institut. Broma. és, és interessant aquesta ficció com a obrir les les, el que Eudit, o sea, les estratègies, les capacitats de hacer y que la magia no es una cosa amagada, O sea, es una cosa que oís todos los días en las noticias. Cuando dicen, los mercados necesitan más muerte. Eh, los mercados eh, són descrits com a un monstre, com a un dimoni. O sea, eh, és màgia. El capitalisme és una forma de màgia negra, no?, que es diu. I el que <laughs> necessitem és un contrahechizo, no sé, dos de maná i, i tirar per allà. Eh, el que necessitem són ficcions habilitadores de, de possibilitat. I és unes coses guais d'aquesta del Consejo de Tribus, que, que al final el que habilitava era juntar lluites que en realitat eren molt diferents, perquè n'hi havia unes lluites molt pel barri i altres més... O sigui, sea, per barris molt concrets o per... No? No sé. Què penses? Vaig a, vaig a citar Alan Moore, perquè si estem parlant de màgia <laughs> tenim que passar per Alan Moore. Alan Moore va dir que la, que la religió és el contrari que la màgia, perquè la religió seria el feixisme, el que la màgia és l'anarquisme, no? perquè és el control de la ficció. La, la, la religió eh, tassa la ficció i la màgia eh, fa que cadascuna eh, puga, puga crear la seva ficció. Y bueno, tenía que hablar de, de, de Alan Moore. <laughs> Magia del caos. y <laughs> también un atret súper concreto de, de ficción als movimientos sociales, son los fanzines, ya que estem así en este espacio. Con que para mí, vamos, para mí, ho és con que pueden ser herramientas eh, ferramentes mágicas también que cuestionen incluso la hegemonía cultural. visca no? se, no se va notar que sóc... <laughs> Bueno, y la novela también y la novela y la novela <laughs> ya la última la pregunta, porque este más si tienen que tancar el, el joke eh, es, una pregunta para historiadores. ¿Todo tiempo pasado fue mejor o todo tiempo pasado fue anterior? Todo tiempo fue pasado y todo pasado es presente. I ja que Alex parla de ficció i de novel·les, anem a dir una cosa, i és que no estem al CSO a l'Horta, estem gravant des del punt. Plot Fíjate twist, tu. mare meua... <laughs> No I bueno, no ja que estem així, eh? perquè ens han acollit superbé, eh, ens podeu explicar què, què és el punt? Mm. Molt breument, eh, el punt és un centre de documentació i un espai de lliure aprenentatge que des de fa ara un parell d'anys està així al barri de Torrefiel, en València, al carrer Josep Esteve, número 46. I res, pues, està tot el món eh, convidat a vindre, ja siga a fulletxar els arxius, a traure llibres de biblioteca o a comprar els, els propis llibres i publicacions que edita el Punt. Perfecte. Molt bé, bueno, pues jo crec que ja, que ja tenim prou d'entrevisteta i tenim que continuar en la ficció de Tinta de Narrés. Tinta de Narrés. Bueno, i avui que parlem de ficció en la militància i en la política, pues, quasi és com si fora esta, la secció no? de, habitual de, del PAI per a parlar d'això. De so pues bueno, pues com a mi m'agrada fer-la en contra, avui eh, no, i a més pues, un poc tiranta materialista, avui no parlarem, mm, portarem el llibre menys ficcionat que, que potser portarem, que, perquè és, és una novel·la eh, molt, molt realista, tremendament realista, perquè per lo que comentàveu abans, pensé que la ficció pues, és la millor manera de retratar la realitat. El llibre és eh, La mala costumbre, de Alana Portero. Alana Portero és una dona trans nascuda als anys 80, criada al barri obrer de Sant Blas de Madrid i medievalista. Bueno, I per què són importants aquestes dades de, de l'autora? Perquè la protagonista de, del llibre és una xiqueta trans nascuda als anys 80, criada al barri obrer de Sant Blas de Madrid i a més des, posteriorment va estudiar eh, història especialitzant-se en, en història medieval no? No, és, és és una obra tremendament autobiogràfica, però que realment no li falta imaginació i qualitat literària. És una història personal, però que al mateix temps compartida. I, bueno, per a, en realitat, per a reflectir això, vaig a llegir la següent frase del llibre, que al final parla, parla per si mateixa, no? eh, per contextualitzar-la, eh, el fragment, aquest fragment es parla d'una eixida de l'armari no? de, de, del personatge. Ser hombre, ser mujer, no ser ninguna de las dos cosas es algo que no puede experimentarse ni construirse a solas. Mi cuerpo de mujer necesitaba provocar deseo por sí mismo, ser definido por unas manos que no la quisiesen, moverse en libertad, como se baila, y provocar las respuestas adecuadas. Aquello fue ser adolescente por primera vez sin nada que objetar, sin sombras en la pared, sin voces ásperas gritándome humillaciones al oído. Descubrí que, aunque era esquiva y breve, la euforia de género existía y me estalló por todas partes. En aquella habitación, durante aquel encuentro, no quise ser otra que yo misma por primera vez en la vida. Narrada amb un llenguatge directe i cru, però al mateix temps gens desprovist d'emocionalitat, és un llibre que no pots parar de llegir perquè t'agarra i t'arrastra d'un capítol a l'altre, que al mateix temps són capítols precisament molt, molt curtets, no? però sobretot és un llibre que t'impacta. És un llibre que t'agarra de la camiseta i t'estampa contra la paret. No? De vegades conta, conta coses com que la xicalla, que abans jugava al futbol, al carrer, quasi el dia següent estaven en el mateix lloc punxant heroïna. Passaven de la infància a la mort de colp. En la zona más atrevida de la tienda de las chicas había ropa inspirada en la movida madrileña, que era una cosa que daban por televisión, como Anillos de Oro o Dallas, una ficción de un mundo que no era el nuestro, un carnaval ajeno a lo humano que sobrevolaba una realidad que para mí quedaba justo al final de la línea 7 de metro. En pantalla decían que Madrid era la ciudad en la que los chicos maquillados bailaban hasta el amanecer. En San Blas, el fragmento de Madrid que me correspondía, los adultos discutían con toda normalidad si era peor tener un hijo drogadicto o maricón. És un llibre molt íntim, però al mateix temps, com dèiem, no és una història individual, és una història col·lectiva. No és només una història sobre gent queer per a gent queer, que també. És una novel·la obrera sobre gent de barris obrers, perquè la gent pues, queer també ha de treballar i pagar el lloguer. Veiem construir-se a la protagonista a través de les dones que la van marcar, les que vivien al seu barri. Bruixes, netejadores i treballadores sexuals, amb les que pense que ens identifiquem en aquest programa. La novel·la ens mostra que la violència no ha de ser necessàriament en moments excepcionals i puntuals, sinó que la majoria de la violència es dona en la normalitat i la quotidianitat. I això és tot. Senyores anarquistes mortes. En aquest capítol, voldria que la secció es convertira en un homenatge no només a la nostra protagonista, sinó també a totes les persones que l'estimen i la troben a faltar. I és que avui vos porte la vida d'una dona que va morir fa només un mes. La idea original de Senyores anarquistes mortes era parlar de dones que van néixer a final del segle XIX o principi del XX i que van participar de la Guerra Civil. Per això aquest títol, que intenta evocar antiguitat i que en cap cas pretén ser una falta de respecte. Jo sempre parle amb molt de carinyo d'aquestes dones. Però, com que són les nostres normes, pues, ens les podem votar si les circumstàncies ho requereixen. I avui és un d'eixos dies. Avui vos parlaré d'una dona que va néixer a meitat del segle XX, que no va viure la Guerra Civil ni quasi quasi el franquisme, perquè fa just un mes va morir Josefina Juste Cuesta i es mereix sobradament aquest reconeixement, ser una de les nostres senyores, ser una de les nostres referents. Josefina Juste va néixer en ple franquisme en una família anarquista i des de ben jove va patir en primera persona el drama de l'exili. Aquest fet la va portar a viure baix la bota de dictadures latinoamericanes i a iniciar allà la seva militància. Va ser guerrillera, feminista, la van donar per morta, es va exiliar cinc vegades, però, per contar aquesta vida de pel·lícula, començarem pel principi. Josefina Juste Cuesta va néixer a València l'11 d'agost de 1947, en plena dictadura. Els seus pares, Joaquín Juste i Josefa Cuesta, que tenien només 19 i 24 anys, no eren creients, però en l'Espanya franquista l'Església tenia un gran poder també sobre la vida privada de les persones. Així, es van veure forçats a batejar a la xiqueta quan tenia 6 mesos, com a condició inexorable per incloure llet de fórmula infantil en la cartilla de racionament, per tal de salvar-li la vida a la raquítica criatura. El pare, Joaquín, era militant de la CNT i secretari general de les Joventuts Llibertàries de València, motiu pel qual la família es va veure forçada a exiliar-se en 1949. També en aquesta ocasió van topar amb l'Església, i és que la parella no estava casada, però per obtindre el passaport, Josefa, la mare, necessitava l'autorització d'un pare, d'un germà o d'un marit. I atès que el seu pare estava empresonat per haver participat en la guerra al costat del bàndol perdedor i els seus germans menuts havien sigut entregats per l'Estat a l'auxilio social, només un marit podia concedir-li el permís per eixir del país. Així doncs, es van haver de casar. El primer destí de la menuda Josefina, de només dos anys, i els seus pares, seria França, on arribaren creuant la frontera a peu. Però aquest no era l'objectiu. Van preferir continuar el seu viatge fins a Amèrica, més lluny de la influència del règim. Per tant, en 1950 arriben a Bolívia, on viuen fins que Joaquín té problemes amb els colons espanyols per interferir en favor dels indígenes, que rebien un tracte discriminatori i cruel en la feina. Així, en 1953, s'exilien de nou i marxen a Uruguai, on, aquesta vegada sí, s'instal·len de forma permanent. O això pensaven. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por amémonos, amémonos porque sí, amémonos. Ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Allá, Inicia Josefina la seva militància. Amb només 13 anys, això és l'any 1960, s'inscriu a les files del Partit Comunista de l'Uruguai, participant de diferents actes propagandístics i manifestacions. Amb els seus companys i companyes, també va formar part de diferents accions en suport a la Revolució Cubana. Va estar en el Partit Comunista fins que va ser expulsada, quatre anys després, per, segons li van dir, no seguir les normes de disciplina del partit, ja que pareix que Josefina qüestionava el funcionament vertical. A partir d'aquest moment entra en contacte amb els Tupamaros, moviment revolucionari d'esquerres on ja militava el seu pare. A nivell personal, amb 18 anys, deixa els estudis i comença a treballar. I amb 19 decideix casar-se per lo civil amb el seu nòvio per poder deixar la casa dels pares. Un any després, es van divorciar. Així, a partir de 1964, la militància clandestina en el moviment Tupamaru ocupa un gran lloc a la seva vida. En aquell moment, en un context de crisi econòmica i social a l'Uruguai, els Tupamaros ja havien optat per simultanejar la lluita política i la guerrillera, incorporant el moviment obrer, camperol i estudiantil, i tenien una perspectiva interna internacionalista. Per aquest motiu, Josefina va ser enviada a Cuba Argèlia i Angola per aprendre de les respectives revolucions i va ser detinguda en diverses ocasions durant aquest període. En 1967, la situació política d'Uruguai comença a complicar-se, degut a l'aprovació de les Medides Prontes de Seguretat, que establien un estat d'excepció que limitava les llibertats i permetia exercir una forta repressió davant qualsevol tipus de manifestació social. Es van normalitzar l'ús de la violència per part de la policia arribant fins i tot a torturar a les persones interrogades. Josefina estava en les llistes policials, per tant, es sent amenaçada i decideix eixir de Montevideo. Allá en el 1962 que corría La marcha de los cañeros la valió la policía. Desde entonces comenzaron a preparar la ofensiva. Un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Un sistema de violencia con violencia se derriba. bandera roja con una leyenda escrita. Dicen que ninguno tenga más de lo que necesita. Por eso en Montevideo los ricos compran candados, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pero por las cerraduras se meten los cocamaros. És per aquest motiu que arriba a Argentina en 1969, amb 22 anys. En aquesta nova etapa decidís reprendre els estudis i es matricula en la Facultat d'Història, alhora que comença a militar en el món estudiantil universitari, però sense formar part de cap organització determinada. Va començar, també, a freqüentar la biblioteca de l'Ateneu Llibertari de Buenos Aires. A més, va compaginar estudis i treball, votant d'un treball precari a un altre fins que, en 1972, es va casar de nou, el que li va permetre obtenir la nacionalitat argentina i optar a millors feines. En 1973, el president d'Uruguai va dissoldre les Corts i donar pas a una dictadura militar sostinguda en una dura repressió. Per aquest motiu, i degut a que Joaquín, el seu pare, Continuava militant amb els Tupamaros, els pares i germans de Josefina van decidir seguir les seues passes i exiliar-se a Argentina. Josefina va, com col va començar a col·laborar amb l'agrupació Evita, on militaven dones properes al peronisme de base. Feien reivindicacions relatives al benestar de les mares i les criatures en les colònies infantils o al repartiment d'aliments, entre altres, a més d'estar molt presents en els barris. En 1974, aquesta organització es va dissoldre asfixiades per la persecució policial. La situació política argentina no va fer més que empitjorar, fins que en 1976 es produeix el cop d'estat que dona lloc a la dictadura militar de Videla. Comencen les detencions i desaparicions de persones. Paral·lelament, en el plànol personal, són anys en què Josefina i el seu marit adopten una xiqueta i, temps després, es separen. Ella queda sola a càrrec de la menuda, cosa que dificulta la seva militància, però no la fa abandonar. En tot aquest temps no s'havia desvinculat dels tupamaros, als quals ajudava, per una banda, aconseguint cases a Argentina per tal que pogueren establir-se companys i companyes represaliades que fugien de l'Uruguai, i, per altra banda, facilitant-los documentació falsa perquè pogueren continuar la seva fugida fins a Suïssa. Josefina comença a ser perseguida per les forces de la dictadura argentina. Intenta amagar-se, sense èxit, però finalment és detinguda en 1977, apallissada i donada per morta. Desperta al matí següent, a 70 quilòmetres de distància de Buenos Aires, dins d'una fosa rodejada de set cadàvers desconeguts. Al tornar a la vida, com ella deia, passa un temps centrada en recuperar-se, cuidar a la seva filla i fer front a la dura situació econòmica en què es troba. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En 1983 acaba la dictadura militar argentina. Josefina té només 36 anys i ja ha viscut més que moltes persones en tota una vida. Comença una dècada de canvis per a ella. Per una banda, recuperada la democràcia, també a Uruguai, els seus pares tornen a instal·lar-se allà, després d'una curta estada del pare en Espanya, on observa que no li agrada el camí que està prenent el país amb la transició i descarta la idea de tornar a viure a la seva terra. Per altra banda, ella, Josefina, refà la seva vida sentimental i té un altre fill. Va començar també un projecte d'investigació sobre la memòria oral d'exiliats republicans de l'estat espanyol al Cono Sur, posant especial atenció en les dones, el que li porta a fer nombroses entrevistes. En el plànol militant, continua col·laborant amb els Tupamaros, fins la seva desaparició com a guerrilla en 1989 i comença a fer-ho amb les Madres de la plaça de Mayo. Un altre canvi radical en la vida de Josefina va ser el diagnòstic d'esclerosi múltiple que arribà en 1993. Aquest fet la porta a involucrar-se en la fundació junt amb altres persones que patien malalties diverses, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fugia de l'assistencialisme i tenia un posicionament d'esquerra. Després de diverses dificultats econòmiques per a la família, enmarcades en la crisi econòmica general d'Argentina que va desembocar en el Corralito de 2001, Josefina, el seu marit i el seu fill, la filla a aquestes altures ja estava casada, decideixen emigrar a Espanya, concretament als orígens de Josefina, a València. Són anys de refer la vida i les relacions, así como de buscar feina y adaptarse a la nueva situación. Ella es centra, sobre todo, en proyectos de investigación y docencia universitaria al voltant de la relación entre dones y discapacidad, un tema que también la porta a formar parte de la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y, posteriormente, de la Comisión de la Mujer en la Organización de Ayuda y Servicios para Personas con Discapacidad. Al poc de la seva arribada a València, comença a col·laborar amb la Fundació Salvador Seguí i, sobretot, en el programa Mujeres Libres de Radio Clara. Posteriorment van vindre altres programes de ràdio lliure, com ara Comentaris i Música, Acció Directa o Lliure Directe. També va formar part de la nova etapa de Mujeres Libres en Radio Malva. Josefina Juste Cuesta va morir el 16 de desembre de 2025 als 78 anys. Gran part de la informació per a aquesta biografia l'he tret del llibre Josefina Juste, Cinco exilios i una militància, que van escriure en 2021 les seues companyes Carmen Agulló, Emilia Moreno i Jaqui Pérez. Per a mi és estrany parlar d'una persona tan recent. Normalment escric i parle emparada en la protecció que ofereix la distància temporal. Així que em disculpe si algú que la va conèixer creu que alguna de les coses que he dit no és del tot exacta. Però crec que era just fer, des del respecte i l'admiració, aquest acte de memòria a la militància i lluita de Josefina. Que aquest programa servisca d'abraç per a totes les persones que encara ploren la seva pèrdua. Efemérides. Efemèrides. Sí, sóc jo. <laughs> és la mateixa, bé. Wow. Vinga, va, xurris, comencem amb unes efemèrides peculiars. Tinc una llarga, una, una curta i una proposta de de quotidiana de l'Horta. Comence per la llarga i sina sense consens ninguno, perquè buic, com diria aquell. Vinc a portar-vos un de cao, la insurrecció anarquista de gener del 33 i els successos de Casas Viejas. En aquesta efemèride passen moltes coses. Si se vos, va, si se vos fa volar la història, vos l'explique per a dumis, com jo. Acompanyeu-me, que anem juntis, va. Eh, per contextualitzar ràpidament, perquè això dona pa tres pais, tot comença amb les revoltes organitzades que es donaren al gener del 33, les quals volien denunciar les condicions de vida miserables de la classe treballadora i provocar un contagi revolucionari que iniciara una revolució llibertària de l'estat espanyol. Un mes abans, l'1 de desembre del 32, el sindicat de ferroviaris va sol·licitar suport en el ple de regionals de la CNT de Madrid per declarar una vaga general. Volien reclamar, reclamar augments salarials, però finalment feren marxa enrere auspiciats per les seues seccions sindicals, que dien que anava a fracassar. Va ser el Comitè de Defensa Regional de Catalunya qui va reprendre la idea a proposta del nostre llimbro revolucionari, Joan García Oliver, que estava empenyat en impedir una república burgesa amb una acció insurreccional. En este contextet que vos he contat, l'1 de gener del 33 comença una insurrecció anarquista als carrers, en llocs com la Felguera, que és la seu de la CNT en Astúries, però també simultàniament a Sevilla i Real de la Jara hi ha revoltes, i en Carabanchel, Gora Carabanchel, que tenim col·legues ahí, s'intenta mm. prendre el quartel per a narcosindicalistes. En resum, moltes cosetes passen alhora, alhora. Alhora. I se van escampant les vagues i les revoltes per tot l'estat durant els dies següents, per Barcelona, Saragossa, Múrcia, Oviedo, Andalusia, València... Havia passat una setmana i continuaven les accions directes, però amb molta repressió policial i detencions, el que dificultava l'acció coordinada i el seguiment massiu prolongat. El 10 de gener, el Comitè Nacional de la CNT, que no havia convocat la vaga, va declarar que la insurrecció havia sigut de pura significància anarquista i que no havia intervengut l'organisme federal no la condenaven ni tampoc Solidaritat Obrera, però, i cite textualment, no era ixa la revolució que es faria en garanties a la llum del dia. Com diria un bon amic nostre, ai, la CNT. Clar, vosaltres penseu que la realitat de tot això és que hi havia molts pobles on no arribava la info sobre com s'estaven desenvolupant, desenvolupant les protestes en altres punts alguns comitès locals actuaren de manera autònoma, com en un xicotet poble de Càdiz, Casas Viejas, on militants anarquistes decidiren iniciar el seu propi alçament entre la nit del 10 de gener i la matinada de l'11. Proclamaren el comunisme llibertari com en altres punts del país s'havia fet, dirigint-se a l'alcalde i la Guàrdia Civil perquè es retirassen i es prengueren les armes. La resposta de l'Estat, com va ser? Pues, ràpida i policial. Ai, ràpida i policial, ràpida i brutal. I les forces de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia d'Assalt, seguint les ordres del govern de la Segona República, arribaren al poble assassinant el veïnat i destrossant el que trobaren al seu pas, incloent l'assedi i incendi de la caseta del militant anarquista Francisco Cruz Gutiérrez, Seis Dedos, amb gent a l'interior. L'única que es va salvar d'aquest incendi va ser Maria Silva Cruz, la libertària, militant junt amb les dones del poble d'un grup, femi grup feminista llibertari anomenat Amor i Harmonia. Es calcula que 23 persones foren les víctimes civils en un dels episodis més violents i repressius del govern republicà d'Azanya i les seues forces de l'ordre. Tots els anys es fan actes commemoratius en el poble de Casas Viejas Benalú. I inclús s'ha tornat a recuperar el nom de l'Assemblea Feminista Amor i Harmonia, per connectar amb el llegat de les joves del 32 i reivindicar la història de la seva localitat i poc més, nenis, en això ja acaba l'efemèride. Ja veieu que hi ha moltes cosetes a, a efemeridar, en tot el que us he contat. <laughs> Però el que està clar és que recordant aquests fets es posa de manifest la, la naturalesa autoritària i coercitiva dels estats. I això, de volta en quan, està bé recordar-ho, i més en el PAI. Uh -huh! Yeah. Uh -huh! continuem amb una efemèride musical curteta per compensar l'altra. Selves, fum fosca, la guia. I és que en gener de l'any passat... Ai, que m'he ficat en bretalla, eh? En gener de l'any passat, un dels meus grups prefes, el trio Marala, Marala, pa que, pa que ho entengueu, és com una fantasia dels països catalans, perquè n'hi ha una de Mallorca, eh, una altra catalana i una altra de Pedreguer, País Valencià, ¿vale? pa que s'ubiqueu. El trio Marala eh, va anunciar que finalitzava definitivament després de 8 anys de trajectòria en tres concerts durant el mes de gener. Un en Barcelona, altre en Mallorca i l'últim en Torrent va ser una gira de despedida molt curteta, res a veure amb la gira de despedida que mos té acostumats la gossa sorda, que ja parlarem de la gossa sorda, bueno, vale? El pròxim capítol. El pròxim capítol. Però sí, se'n debate. Eh? Se'n recordeu d'aquesta gira de 2015 de un any i pico? Pues no, pues Marala no és d'aquest estil, vale? La Selma, la Clara i la Sandra sempre estaran en el nostre core, per lo menos en el meu. Però no cal plorar perquè la seva musiqueta queda ahí i cadascuna continua amb els seus projectes. Així comença un poquet la carta d'amor a Sandra Montfort. <laughs> vale, Sandra que, Vine, la que, L et necessita. A mi és com la nostra Rosalía valenciana 2.0, o sea, canta que te cagues, uh, vaya que te cagues, toca la guitarra que flipes. Lo que pasa es que Sandra, pues sí que se inclou en el feminisme. Correcte. Y, y no especula la mierda. o sea, se podría, se podría dir que es la nostra pela, ¿no? Claro, es Evil Rosalía. Exacto. Entonces, pues res, Sandra, si escoltes el PAI, que yo sé que sí, ¿vale? Estás convidadíssima per vindre a cantar a cafetes, plantar crelles al sorteig o cuinar al taller de pastisseria vegana de l'Horta dimecres a les 5 i mitja. O a les 6. O a les 6, depèn del dia, ¿vale? <laughs> Mireu, mireu els memes. Visca Marala i visca la Montfort. Uh -huh. Vamos! Visca! que no estaremos en un programa de punt, de repente, en esta sintonía. <laughs> bueno, animo a acabar aquí esta sección innovando. Ellos innovadores. Eh, Podría ser una subsección cuasi yo le anomenat efemèride cotidiana del CSOA. y Willy toca al meu colectivo prefe, Hortets. es és que m'ha donat per pensar a mi, Maria, que tal dia com avui, eh, un poc més alt, un poquet més alt. A veure. Ahí ve. M'ha donat per pensar que tal dia com avui de l'any passat, la penyi del col·lectiu Hortets, que és un col·lectiu molt xuli de l'Horta, que es dedica a treballar parceletes cookies, pues este col·lectiu estava començant a replegar faves i carxofes i començava a plantar pues, este Andrés, per exemple. Era divendres, i tocava dia de rec. Així que tanqueu els ulls i imagineu-se per un moment a la gent organitzadeta. Un grup de personetes diverses en una horquilla d'edat de 19 a 73 anys, <laughs> totis amb sombres de palla, ulleres de sol bacales, obrint i tancant cop portes la llum del sol reflectint-se en l'aigua de la sèquia i la penyeta repartint-se taronges per esmorzar. Estem dins, no, Penyi? De veritat que sí? Posa les xurris. Vos convide als col·legis que estem reunides així i a la penya que mos escolta a que pensem en aquesta espectacular imatge bucòlica per projectar-la molt fort, guardar-la en el nostre coret, pa que ens ajude a menjar el cul i fer front pa que no vinga el pai roïn i la seva gent malèvola a fotre esta efemèride l'any que ve. Ale! Visca el pai i mos la Oh. anarquista interestelar. Bueno, Peñi, pues hemos aplegat al final del programa. Nosotros ha según la forma que hemos triat para comenzar el nou año eh, el podcast, Eh, reivindicant l'autogestió, demanant la mort de l'Estat i demanant que només es faci un pai, no? El bo, el podcast anarquista i interestel·lar. Vamos! Bravo! Jo crec que ha quedat un programa així ben aseaet. Espero que a vosaltres també vos ho hagi aparegut. Moltes gràcies a les companyes del Punt per les seues aportacions, el seu projecte, els seus llibres, la seva saviesa Recordar-vos que es troben en el, en el carrer Josep Esteve, número 46, que ho dic jo perquè ells no ho han dit, fan presentacions de llibres, <laughs> fan projeccions de pel·lícules, fan tallers d'investigació, vos conviden a vindre, a tots aquests tallers o simplement a fulletxar els 4.700 milions de llibres i de fanzines que tenen, o a consultar el seu arxiu anarquista, Eh, res. Adquiriu també el llibre de Otra història del Consejo de Tribus, que és preciós, és superbonico, té fotos, està a color, mm, i hi ha molta investigació i molt de curro ahí. Si és, és roig que... i negre, que li agrada la meva L. <laughs> Eh, res, dir-vos que si no aguantes res de les zones temporalment autònomes, dir-vos que tranquil·les, que és completament <laughs> normal, nosaltres tampoc. que nosaltres tampoc amantes res, i recordeu que ens podeu escoltar tots els divendres a les 7 de la vespre en Ràdio Malva, que ens podeu trobar en iVoox, e en Archive, en Instagram, en podcastamk.org i mentre no ens capen per drets d'autor, pues, també a YouTube. I res, fins al pròxim programa, que serà de senyores anarquistes mortes, Vamos. que en este cas no ens conformem en portar soles a una dona, sinó que portarem a tota una família profundament anarquista. 我嘞。 Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.